eta gaukoan uh, eh, olat eskalada eta pilota ipagai. Atxaldean guzi hori da pilota eta eskalada, pilotan esku uskaz mintzatuko gira, trinketean amaturretan, Euskal Herriko Ligako finalerdiak uh, eh, izanen baitira aste honetan, de Alfaro sailkatua dugu eta beraz hori zurekin nahi dugu, atxaldean. Atxaldean eta ondotik e, partean eskaladaz mintzatuko gira, eskalada izanen dugu izbide eta eskaladaz mintzatzeko da eskalada gehiago gehiago ezautzeko ez baita ezaguna intza etxak dugu atxalde honintza. Hala entzuleak, ego itarazten dugu beraz, zuek ere parte hartzen alduzu e, eh, saio untan, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, ego itamak, 0 bat telefono zenbakira, deitzen eh, baduzue, beraz eh, ez du eh, telefona hori egin eta parte hartzen alduzu e, galderak eginez, edo oarrak eginez, e, simpleki. Egan bezala, pilotarekin hasiko gira, eta pilotan behar da beti seiki esplikatu ze pilota zaigira, beraz eiko gira esku uskaz, trinketian, eta amatoriko seilean, Euskal Herriko Buruzburukako txapelketa aipatu dugu ostio, finalerdiak asteburuntan, larun batean lehenik azkainan Lamur Telie eta Telieren kontra, eta igandean ahmen Egan da Alfarozu, amule, antxo amuleten kontra, Lenik, nola, nola senditzen zira, finalogo erdi horien zin? Eba, <laughs> guai untsa. Guai untsa. Eba, nola senditzen ikusiko. Ara, partida hain hitz egin dugu, igandeko partida biziki izan da. Zaldu eh, bere enkontra, gogorra izan gira eta ara hene beldu jada horrek ondorioak uh, utziko dizki dala eta ikusiko dugu igandian Egan behar dugu, goitarazio behar dugu uh, gure eta bereziki e, be, uh, e-maila segitzen gaituztenak beraz bainat maitia behar zuela gurekin untxalaz atxalde untan eta azken eh, finen eh, zin izan du gin, beraz eian derekin bakrik aipatuko eginen dugu saio hau bainat maitiarekin e, zinezten e, binazkakoan elgeerkin, pare hausatzen zinuten eta buruz buru buruzukakoa, gine, ba, ibilbide edera, eh, finalera elduzizte, eta ondoko astean, janik, buruzukak buruzukakoa hasi duzue, bata bestaren kontra, hori bitxize, miska bat? Bai, bai iduriz eh, ligako arduradunek eh, hola eman azuten uh, eh, lehenbiziko itzulia, buruzukakoan eman dituzte taldean elgarrikin ziren guziak. Uh, Berasategi, ez dakit, jorn laudisen kontra, eta Egiaber eta Bixente eta ez dakit, gehiago nox ziren hona, bikotean menan ara eta bainat eta biak ere elgerrek arau, arau bat den hori. Berroa da arau bat. Uh, eh, Errantza ukutena arau bat zela. arau bat zela. Mm. mm Seu hori ditaike ez bentoan karkuletan eta bai. laguntzeko mm. taula. Mm. Bera, Betxere kontra hartzea bitxiten zuen? Ba, ba, piskat bitxiten zuen. Eh, ba, gero kolpatu da eh, justu lehenbiziko partida horretan. Gaiz da, bizkerretik eta, eta gero berriz ere joan den laun batean. Bai, ez du santzarik da horretan, Beraz, eh, ez du, ez du santzaik ez. ez. Zenta kolpatu zen janik binazkakoan. Eh? Ara, ara, bai, bai, bai. Binazkakoan, binazkakoan le, lehen partidan, eh, binazkako final erdian, buruzkoako lehen partidan, eta hor, hor bastuen, be buruzburukako partida importante bat bastuen ere, selkatzekotan zen, eta beraz, eh, bai. ez zin izan du... Ba, gaina partida eskutan zuen iduriz, eskutan, bai. edo, astapena zen, eh, bueno, bueno, amalau ameka, bai. Bai, bai amalau utzi du, behinan, amalau seia intzinen omen zen kolpatu, mhm. kolpatu delarik, eh? delarik. gero segitu du uh, bezala behinan gero oaktu da etzula segitzen eta utzi du esango bera bihurtu du? Bai, bai, bai. Bai, zango bai. bai. bai bera. edo aztalbeagia edo... Do maia zenta selkatzeko eh, aukerak bazituen, parada bazonen no, irabaziz gioz. Bai. Eta hor galduz gioz, do eh, ez dela hor, baina doitoietaik egoiten da lehen mailan. Mm, Hori mm. erteko, ala ere, eh, tartia tipia dela, final egiten sartu edo bigarre mailara jautsi. Ah, bai, bai, bai. Eta hor gertatzen altzen, nik uste berak eganik, nola izena du? Uh, Elgarrek. Elgarrek irabazi izan badu kintze bat ez eh, galdu du, pentsa kintze bat bai. ingatik bai. irabazi izan balu, bainatzen jausteko postuetan. Mm -hmm. ara, ez kintze bat ez. Ara. Kintze bat ez. Batek eh, iten aldu. Bai. Ba, kasik finalizitara, kasik bigarra mailara. Eh, tartea tipia da, zenta ara. Ba, Anitz ba. jausten dira bigarra mailara jamak da. Baitere, bai. Intza etxak, pilotan uh, ari zira? Bate. Bate, bate aizana? Bate, bate. Piskat, piskat, me... Maite duzu? Mine iten da eskoan ba, balaz, ba, balaz hartzen altzira, eh? Oan nila naiz. Ez, ez duzu guztukoa, ez duzu guztukoa pilota. Eta segitzen duzu, ez sobera ez? Ez, sobera ez. Bada, zure egitak bat, ez uskaz eh, ari bat? Ez da bila gaitarrak anztantxoa? Eta berak nahi zuen uh, jokatu mutikoekin, eta uste dut kastantxoa edaitzen eh, den, eh? Mhm. Eta be, ligan edo federazioan zakiten nuen etzen onartu, baina, hala. Bo, ez zira jakinean, ez gira hoktana ah, <laughs> sartuko, beraz? Tenuen gai bat atxemana nola, <laughs> bat bat ja. pilotan, jande eh, Alfaro zurekin, eh, beraz, eh, ebe, binazkako xapelketa on baten ondotik, azken finean, finalean galdu baizinuten, azpandaren kontra, buruzbukako xapelketa on bat egiten duzu? Bo, ba, ez dakit, ongi ongida, beti finale egitetan ere izaitea, baina... Uh... Ba, ez dakit, uste dut partidak ez ditu dala obenian eh, egiten, lehenbizikoak irabazi ditut, eta gero bi partia hor galdu, baina mo, nik uste dut multxo, multxo ere biziki horrekatu zela, eta pilotari honak, eh, elgarren bete, eta horrek ekarritu partida, partidago horrak. Hala, ez beti nahi bezala, bereziki, bigarakakotik eh, pausaik ez izaitia, eta prestatze, prestatzeik ez izaitia, eta hori, eta luze da. Binakako lemiziko partida, urriain ogoian okan ginoan, eta geroztik aste buru guziz, pausaik gabe, aigira. Eh, eh, ez da, hainbeste pilotan hartzia, hori astean mehin hartzia beti ongi da, bainan txapelketa dela, isuriz, prestatu, kasuin, eta bat, eta hori da gehien bat uh, eh, pizu, bereziki eh, buru hain dako, eta joan, egia da buruz bukako, frango lasai hartu utala, eta enaizela prestatu um, astean, eta mm, beti, uh, eh, ara, eta kasiko beki? Bezala. Ebe, buruan aldetik beki, lasai jo egiten delako, beren gero batzutan <laughs> fisikoki edo edo eskasa hortan ez presta. Bai, bai jaz berezkoetan, ala ere, uh, ibilbide aski hona egin zinuen bai. Horritarazteko, jaz berezkoetan aizinena, eta bai. zure asuna zela ala ere be, buruz buruka... Bai, buruz buruka beti, beti maite izan du, eta gara ibilbide frango puitein in izan tala ere berezkoetan, ere, bai, bai. bai. Urte bat ez, aga hasi eta ribatu nintzen finala urdenetara, eta osafrenen kontrak aldu nuen garazin, bai. Eta finale egiten sartzeko, ligaskan sartzeko punduan. Eta joan den urtean Waltarin kontra, bai. Aintzineko itzulian ongi, ongi plazatuan nintzen, behaz eh, ez nintzen lehen partidetan ari, eta ondotik Lanberren kontra gertatu nintzen. Are kontra irazi ahmen daitzen, eta uh, gero Waltarin kontra irabazi, uh, ez galdu, amal aukintze irazi. Duroa. <laughs> haipatzen baitugu berez, baitituko berezkoak, eian de, berezko frango jautsi dira amatuketara aukten. Um, zuk nolak hau gutxitu duzu, zakitzu bat urte pasa duzu berezkoetan, eh, andana bat? Eh? Ez da nintzen, bost pasa jurte. Bost pasa jurte, bai, bai, bai. begitza bat urtara itzultzia? Ha, ah, bizik E, eh, Gogotik hainaiz. E, Lehen baino? Bai, bai, zen berezkoetan uh, gehtatzen zena hainitz, bon, ez da, ez da gure esku pilotan hartzia, eh? emaiten gaituzte han edo hor, Eh, batzutan guti, batzutan aste berean eh, pilatzen aldira partida, bestatzutan egotean la ilaite bat etxana irigabe eta gero partida bat, hura ongi jokatu nahi, uh, gero... Presione gehiago? Presione gehiago, ba. Presione gehiago sistemak pentsatu dekartzen dola, gero guak gure buruarire maiten duguna behar bada, egin nahi ez eta hola. Ara, eta ba, aldiz amatorretan, bon, xapelgoak emaiten du egutegi bat. Badakizu ebeti, Negu noiz aizizte. bai, urruna joan eta gehiago noski, baina hori, eta gero puitatena da, lehiaketak badirela eskolde guzietan, elgarren artean gutzatu zizena emaiten dugu, Ara, sosik ez da irabazten mainan uh, sos piskatut da, mainan gotik itzen da, eta bai, bai, bai azteko, baiko espirituan, uh, isena iago amatek mailan. Mm, lehiaketak, egietako lehiaketa horiek? Bai, bai, errietakoak aipatzen ditut, biriatun, uh, biltokinak bonan, eletakoa, eta eta hmm. beste frango, eh? Eta sosa ipatzen duzulaik, eh, zinez, sosa sam, bada edo Zer, zer... Ah, berezkoetan, irabaz, irabazten dena. Usten duzuna, ostiena, ipatutu utzi behar dela sospikat. Bai, hor, gaiten dut, lehiak eta atian, ogu eurre ban behar dira doita eta gero... Bai, eta gero, berezkoetan ez duzuna irabazten, ira lehen irabazten zinuna, ofen. Bai, berezkoetan, uh, partida junt batian, eh, eh, ez uh, dakit, Sar Andresen, egun bat euro ziren, uh, garazin, sartzen arabera geixo, baina... Partida zubezela, partida gutiz. Eta dirua zen poikire txapelketa nagusietan. Eh? Eraz badaz, ama bat, ala ere augusten bai, duzuna. Bai, bai, bai. bai, bai. Itzultzea, eh, amatoketara itzultzea, eh, tira bakiaga, eh, egan dugu lau, edo, ostut, lau diren, edo, bai. begoda, bost ere, jautsi diren, eh, lau, ama, amatoketara aurten, eta, oartzen gira, ebe, anitzek ez dutela kausitzen, amatoketara itzultze hori, eta, eh, emaitza aldetik, eh, mm. agunt, eh, be, xapelketa utxiten dute, begoda, jausten dira, maila, maila galtzen dute, No, nola ikusten duzu hori? Ba, ez dakit, aurten goan beden eh, kondutan hartu behar da, bai dermit eta bai diar kolpaturik egona zirela luzaz, eta joan guai itzirela berriz asten joan horien zaila dela. Uh, ba, beste adibideak, muskarritzek adibidez bai, bai, bai, eh, badira adibide kolpatuta berriz utzita, bai, bai. bai. mandik bai, bai, Jone dermitek ba, astapena Bai, jone dermitek ere ina, bo, ba dira, bai, behar badak gehiago Ez dakit uh, zergatik de, ma, alde batetik amatek maila Maila ona delako, hoi gisa guziz Ni bai? orta zoartzen ez, bai Eta bereziki, uh, bigarren, er, nik erran ezake berezkoen Bigarren maila, eh, bi maila itema ditugu Ba dira, bai? sortzi pilotari goren, uh, ba, maila gorenean ahidienak beste arteko batzure janen, dugu badila, baina gero gibiretik ginenak asteko eta eta amaturretako behenak elgarrekin gira, junt, ustez elgarrekin gira. Uh, ara, hor duan uh, jausten amaturretara, eh, behar izan. Berda izan, eta behar ba bestek presione gutxi dute, eta berezko ibaten kontra inaiz, eta zera, mm. eta berezkoa jautxia eta egan behar dut honi gainan nintzen, eta e, beutera kutsi gehiago Ez dakit horrek egiten duen zer bai, baina ba. Hor, bigarren eh, txanda baituzu, hola egiten ara balima da amaturretan, eh? Ianik, eh, bai. eh, duzu maila on, ona dela, bon, zaila da komparatzia, baina eh, zuen garaian eh, baino bia? Amaturretan? Bai. Ez dakit. Berdintxoa? Ez dakit. Hoi zaila da, betiko ez da bai da, maila ona, gura, bera, hoi zaharrekin mintzatzen. Zuk egan baituzu maila ona dela amaturretan gaur egun? Bai, ah, gaur egun egan ah, Ez Gaur egun egan da zun, erez? Gaur egun, hori <laughs> telesai bat zen. Egeta zu, oroak amatu maila. Bai, bai, bai, ez dela biziki ugun funtsian eh, azken, ah, eh, azken berezkoekin. Eta ba, eta ba. baitira da. Eta amatu nik lehen egan duta, ah, amatu dutena, xapelgo eh, luziagoak, berro da ukera gehiago hartzeko, eta eta prestaketa gehiago kasik. Berezkoetan bakarrik, bakutsa bere buruaikin, entrenatzeko zaila da, behar dira deitu trinketa lagunak ez dakitzen bat, eta, bon, eta partida guti batzutan, bereziki, hori, berezkoen bigarren mailan edo ah, bai. azkenetan girenak, arras partida guti. Eta eta zaila da, erregulartasun bat, ritmoa hartzen, eta zailago da. Orduan, ni pentsatzen dut, da, eh, kasik, eh, amatero behenak, eh, No, ba, ez dena gitzaz, bai, bai, gertatzen bai, bai. da, jotzea gero desafioetan, eta... Ara, ara, eta nik uste guaiko amatu, obenak, epastuko eh, diren gazte horiek, gazteko bai, berezkotara izan eta ikusiko ditugu, ahai. Bai, gero, e, behar bada erren behar da ere, oai azken, e, zakit, e, lauzpabost urte hauetan, behar bada gazte zonbait, ikusten ditugula, bat izan bat, mm. um, azparneko, azparneko aintzinekoa, lagalde. lagalde bat, bon bada, ala ere, antxona bat, bai. monzondak bat, bixente Gire, bai bai, bai, bai, eta... Bai, eta zaldu behberare nik ikusten dut bizikipiutari onatara, bainate, bainat maitiere, hor da, hor badira, bai, Bai, bai, badira aldu Berriziteko xapelketara, eian eh, dezu eh, azken partida intzin, eh, aintzin antzinen, lehen zinen, eta bat parada multsoko lehen postu hori atxikitzeko, eta zoin importanta izaiten alden, zenta ondotik beraz beste multsoko bigarrenaren kontra. Utsin duzu, eta guai, antion amule duzu. Behar bada, antion amule da mementuko hor buruz buru kalarik oberena, erakutsi duazteko? Ba, bo, ba, ustutala erakutsi duela, denak irabazitu, frango aixe genera, eta nik eh, bi aldiz ikusi dut eh, gure partidan aintzinetik ari, eta zinez eh, joko, joko onean da, aixea da eta eta ara ikusten da bai bai domaia beraz aire ere maiten dula bai domaia ez len posturia kapatzia zure multzoan ba ba domaia bai behin jokatuta ejes da <laughs> irabazten analizan manu igandian nuen joren bat ta ugoien muruan, horren eh, bat partida ba ez dakit baina eh, olako buruzbuka bai, eh? ba ba buruzbuka niz da eta bagino naski finitzean bagino aski, eta, eta bon gazte, gazteago da freskoago zen finitze hortan eta jokoan eh, zuen berak e, zer zuen jokoan eh?

Egan nahi du biak irazten alzitura, eta kasu eh, lehena izan Eta lehenbiziko partida galdu duena, Xamalbiden kontra, uh, bon, Xamalbidek eh, mesimendu guziaka, Baina gero xarmaz bidek beste guzien bai, kontra bai, galdu du, ira bai, aski ahigegia. <laughs> Eta kasik zaldi bidek beste guzien kontra irazten alzularik. No. buruz burukako jokoa. Bai, bai, buruz burukako. Eta tinko zirela. Duan zaldi pilotaria hundia da, buruz buruka ere, eta hmm. eta kasu frantziko xapelguan, bai. dudaik ez. Antionen kontra, igandean, behaz? Bai. Nola, nola izan beharko da? <laughs> Irazteko. Bai, bai, bai. Ogo jortetan bezala. Bai, bai, bai. <laughs> Aski zein dea. Ba, zati bi imerko. <laughs> Ni ogo ji eta ura berroi. <laughs> Hora imerko dugu. Batikoa ba, eh, botea importantia. Bai, botea gero... importantia nik uste dut, baina horire pentsatzea gauza da. Kintzea ez dutala sobera luzea txiki behar baina... Gero albezen bat tinkatzea da. Azkenean aldiak badira eta unkitzen bali da ongi pilota eta konfientzian sartzen bali ma da. Batzutan egusitziare hor da, sarea eta sartzen dira pilota, pumpa sare ongi tinkatzen da, izki kausitzen hausitzen da, eta hor. Eman joan denik ganean ez dut bate, bate kausitu eta aintzineko lagun batean, ebe saban albiden kontra, eh, denak, denak pasatzen ziren, ahri, ahri, eh, jotzen nahi nituen guziak. Aldiak ere badu Eta aldiak badira, eta nola, nola gertatzen den. E, baina, gero antxon bezalako baten kontra, zaila da aintzinetik erraitea, to, ezker guti du, edo airerik ez du, edo ez, denak baditu. Badu. Ezkerra, <laughs> airea, zangoak, hatxa, dena. Ba, eta, denak irazitu. Kauzitzen ditu, eta bo, baina, baina, ez da ezin gain ditua. Bon, behar du zurekin ere ipatu uh, eh, xarako, xarako izaga taldea, lehenik, bakrik bi, bizpeiru gauza hor xapaketa untan, lehena, uh, eh, alein egia berrek, uh, eh, alein egia berren kasuan, <laughs> kakotxena. Ni maite usaltza, eh? Kasetaria izi, eh? Jokoz kampo baita, emanaldiaren eh, eman izena, jokoz kampo, jokoz kampo jain gira, egia berrek beraz uh, izena eman, ordezkari azagit, azkenean opor, bon, nola fite-fitea, nola gauzitu Ebe, ba, nik, nik uste dut ez dela biziki xuxen egin dutena, lehenik eh, berak izena eman eta gero ilo, ilo bat zartzea. Ez uste araua oktako inazen, gero arauak ez du zentzu handik edo asteko ez tabate punduan eta horako gauzak ekartzen ditu. Ogan, bako Nok du gutxa, arauak ala eh, pilotariak? biek, biek, batek arau, arauak badu bere, bere akatsa eta gero arauaz baliatzen dena Eh, logika kentzeko edo jaren edut uh, eh, pilotako, pilotako edo kiroleko zentzu ona kentzeko hortan ere bon, badu pilotariak ene ustuko akatsa gero ara gero zendako opor egin duten ez dakitxu zen azkenean eh, Hainitz oak ah, izan baitziren hain txua ze? Hainitz oak behar bada joanek joanek jaberrek etzulako maila eta berak ere gantzuen, etzela prestatu egiteko zapelketa ah, ah, Bai, ba, hori hain txinetik eh, bazakikean, ah, eh, ez dakit. Hmm. bitxia da, hori gertatu dena, baina, ara, pena da. Araua kendu behar da, zure ustez. Edo kendu behar da, edo behar da zinez zohoztu. Eta, eta gertak, gertakari hau baliatu behar da, Eman ezagun, eman ezagun, izan dira aldiuntan ere kasu batzu, nik usi dut Bixente Oienak. eskua uh, eh, alare egiten partidetara eta eskerrazari, adibidez, amberen kontra eskerraza izan zen, ez galtzeko. Mm. Horrek ere, bon, hola sufriaztea, behar bada eta maiz uh, partida bat ordezkatua izanez, mandetzagun partida baten gainean ordezkatua da, uh, eh, amostegunen buruan, eskuko mina gozatzen altzaio eta pansamendu batekin behar bat segitzen alko du edo bi, bi bi ordezkatze eginta ere, bon, ba, iru asten buruan. Pentsatzen dut, olako kasuetan edo batio erida eh, ikin eh, bezperan, eta, eta biamunan behoi sukarrikin ez hartzen al, bon, ba, ordezkari batek, eta ondoko hastean berriz presda joiteko. Olako kasu berezien dako, baina besta ez du zentzuik ez. opor egiteak ere lekua gal, galarazteak ba. ez du oso... Ez, horrek dena faltsutzen du, gainera, zerean, antolaketa guzia, Bon, ez da egit, gertatu adira lehenago erorako uzak... Uh, eh, ara hori federazionetik uh, eh, dindaz, Frantziako federazionetik bai, ez? Bai, ustut, eh, Frantziako federazionetik emanduan dela, bai, bai, bai. Eta ligan, eskuskako ligan, eh? Euskal Herriko ligan, eskuskako komisionea kambiatu da, funtsian federazionean ere, hor ligan, ze kambiamen bat, senditu duzu? onerat edo txagerat, izan dadin? Ja, ukandut esperientzio bat ez sobaraik asteburuan. joan den aste burruan, <laughs> ez dut sobaraik oneat egeiten al. Ligarekin? E, eh, ba, ba, ba, ligarekin, baina... Uh, ez dakit, iduritzen zait, bon, bai, eh, bon, ligan eman zagun... Uh, ez dakit zer den akatsa, ni joan den igandian azkainean izan nahi seiontan, eta larun batean bostetan, Dona Paulea joan naiz, eh, pentsatuz Dona Pauleko trinketan hain nintzela. Eta hori bo antolaketa diteike edo teknologia behien eh, akatsa, beno, mm, hor ikusten da Internet eh, internetez webgunean egitarauak eta ateratzen dituzte. Aldaketa bat izan da, aste erditan, eta, eta aldaketa hori nik ez dut ikusi, ez naiz egun guziz ani biltzen internetan, manakien dona paulen hain nintzela eta neok ez du jakin Orduan, lehen eh, gutienik abisatzen zen pilotaria, bon, kambiatuko dugu, posibe da, edo, bon, kasu kambiatu dugu, eta, bah, eta, eta ere bai. Ez da horakurik izan, eta bon gaina deitu dut bat eta bon harek eh, ez eh, ez zela hola eta astapenetik bon kandugu hor pixkat alde hortatik gero ez dakit egia da beste beste Eh, Zabal-zabalago eganen dut ez eh, dela bino askigoiz ikusteko aldaketarik edo neugirik hartu duten gauza berriak entzatzeko eh, politika berri bat martxan emaiteko hori ez dut ikusi baina ez da ez da askigoiz ez dakit augen mailan edo, edo gazten mailan segitzeko edo, edo beste espezialitate batzutan ere bai, hortan ez dakit eh? Mhm. aldiz gero federazionean penatxe dut ere binakako xapelketaren oh, izan diren gora bera batzu, baina buruz izenburukoa ere nola eman duten martxan, ez da behar bada asira uberena ekipa berri bat entzat. Federazionean. Federazionean, eh, hori, bai, bai, buruz partidak hiru egun eta igemaitea. Berezkoetaz, eh, beraz. Eh, berezkoetaz, bai. eh, hor, oh, adibidez, bai, bai, bai. Behara, gero, Mm -hmm. ez, ez, da Eta berezkoen eh, xiko baita, binazka zu horrek aipatu duzu, Ba, hori aipatu nahi zinuen hain ere, ikustia izen batzu betalde hortan eh, bitxi kausitu duzu. Bai, hara, ba, ba, ba. bai, bai, gaiten erarik, eh, bereziki hula izendatzen bali ma da, bai, baitio dela multxo azkaja eta bestia multxo aulagoa. Aula, bitxiten du, baina hori beti da apresiazioneak, bakotxak, pilotariak eh, nola ikusten dituen, baina bada bat hori, baina gero bat dira ere pilotariaren emaitzak eta erakust, erakusten hartu, eh? ez, mm. eh, bat da jasko emaitzak, nola ziren, bestia da momentuan ere ze forma ekin den, eta biak bat, bat dirilarik uh, eh, bitxiten du Hmm. Multxo ikustea pilotari batzu, baina bo, lehenagore izan dira olakoak, eta mari uste dut luzaz ukanen ditugu nolako <laughs> Egan da faro, angelun bizizan zira luzaz, e, eh, miagitzen izana pilotan luzaz, edo guai saran finkatua zira, eta eh, sarako izagaren kondo izira, eta sarako izagan ere pixka bat e, eh, implikatzea deliberatu zu, aldaketa batzu sartu dira sarako izagan, hor, berriki? Ba, be, aldatu da, talde aldatu da, nahi duzu. Osoa. Bai, bai, bai e, bulegoak eh, aintzinekoak utzi du eta ba, batzuk segitu duten aski baina gehienek eta arduradu nagusiek utzi dute eta talde berri bat sartu da bai? talde berri bat sartu da gazteagoa eta beste dinamika batekin E, gero hor eskuskari dagokionez alare zaherrek segitzen dute, eh, hor dira astezkenetan eta laguntzeko. Eta ni sartu naiz uh, eh, astezken atxaldetan laguntzeko eta gero gazte taldeak ere eh, pixko bat segitzeko partidetan. Eta ara, ene kerpena maila hortan da, enaiz bulegoan edo sartu, mainan ara, pilota eskolan, egaren eh, dugu, pilota eskolako zer hortan. Beste dinamika aipat, aipatu zularik, beste dinamika bat hasi dela sarako izagan, beste ere proiektu batekin, edo beste pilota egiteko beste manera batekin, Edo ez bortxaz. Bai, bai, bai, entxatzen dira, bai, entxatzen dira pixka bat uh, entrenatzeko manerak eh, ere behitzen, uh, entxatzen ere giro bat sortzen uh, pilota elkartean, uh, elkar uh, gehiago, elkarrekin egoiteko, hortan guk abiatu dugu joan dena benduan uh, mailako txapelketa bat, lehiaketa bat egin dugu atxaskari batekin uh, ondarean, nahasiz uh, txipienak, seizazpi urtetik eta kadetea hartio, elgarren artean uh, eman ditugu taldeka eta gero ari ah, izan dira bagne deitzen dugun eh, joko mota batean uh, eh, ere mutxiki batean eta eh, eta ara eta hor uh, esperientzia polita izan da eta eta ara olako ekimen berri batzu badira eta eta ara nik uste da bai, bai no, no, no, bai. dinamika da saran pilotan bada zoma adibidez zoma lizentziatu bada bakizun, ja, aniz, aniz bada xuxen ez dakit mola egeiteko, ez da git, me behba laro goi bat, ola, izanen da, edo... Dinamiko hon bat da, sararen zat? Uh... Eh? Behba trompatzen bai, bai. <laughs> Bai, ez da, saratak bat egin. Dei dezala, eh, dezala, bai, untsaketan duzu, eta zero post, bosgatzi, bosgatzi, oita mar zero bat, sarako arduradun batek entzun madu, eta sortziun bali madira, sara, <laughs> dei dezala segida. Eh. Ez, baina bai, bada giro, saran, pilotan hartzeko. Bai, bai, nik uste baden, giroa, eta bai, pasakane eh, bada, bada talde puit bat, eta giro, giroare bai. Palaze hartzen dira, bai neskak, bai mutikoak, eta gero egebotean, joko gazbian bada talde puita ere, gaztiak ere ari direnak, puiki, eta eskuz ere, hor nik ikusten dutanaz, bai eh, zein hogetan eta badira, baina gero aujetan, pilota eskolan, behaz, ni biltzen aizen lekoan, e, eh, behogoi bat, hola, hmm. bat bai... Berrogoi bat, hau eskuzai direnak? Bai, uh, eh, olako bai, eh, gehiago ere, mena nian nahiz eh, gaztetik uh, txipienetara, eh? bai, bai eta bai. da, noetekan... eta juniorak kondutan hartu gara, bai, bai, sist... kadetik behiti, berroita amak bat izanen dira, bai. Noetekan, sistema kasik, sistema usaian ezagutu duguna da, noetekan denak eskuza hasten dira, eta gero, barriatzen dira beste modalitatetara, edo? Eh, Salan eskuz, eh, gehienak eskuz eh, hasten dira, baina badira hainitz joko garribian eta eskuz ari dira. bai, bai, bai. Txipitik bietan eta eta fango luzaz, gaur egun no, minimak badira hor. Eta Euskarazko itzak behar nintuzke erabiri, ez dakit... Gaztetxoak. gaztetxoak ba, ari direnak, oi eskuz eta, eta joko garribiz, bai, bai, eta... Ki, ez kimuetan ere berdin eta... Ez da problematikoa. Ez da problematikoa, ez. Batzuk pentsatzen dute baietz, eh? Gestua aldatzen duela eta hola. Eskuz gero atxikiten dute airez. Eh, batzu badira <laughs> batzu atxikiten dutenak, eta joko gajbian ez direna Adi? Eta inoa izanak. <laughs> Ere, bai. Orduan, eh, baina ez, ez, ez, ez. ez dut uste problemai baden. Eta sarako izahak, sarako egian, eh, zein portantzia badu? Boa, sarako izahe, sarako izahe, bada, juk bia ere, horren kasu, bai. horrek leku gehiago. Elkarte bera da? <laughs> Ha, bia bat edo? Bi, bi, bi elkarte dira. Ezberdinak. Bai, ezberdinak. Eta... Adibes, juk biak hartzen dio importantzak egon, pilotari baino? Bai, nik uste dut baiet, uh, eh, kopurutan aixegiego delako, gazte hainiz delako, uh, mediatikoagoa delako, gauza hainitzen eta berezki gazteria hortan eh, ibiltzen delako hainit. Hor, uh, man kadet eh, eta gazteetan. gazteetan eta eta juniorretan arteko <laughs> arteko eta edo junior biak paper eh. pentsa lau, lau, lau eta lau kade, eh, gazteetan eta artekoetan ez dakit zoma diren uh, bizpairu bon. bai, orzaira da eh? eta rubian hartze duzu eta berba ba, dira, bai, eskuska, eskuska ina, bai, bai. Zera, ba. ez, erakusteko gazten bai, kopurua bai. batean eta bestian nola den eta gero zein horretan ebitalde bat dira eta uh, rubian bian, eta hola, eta bon, ara. E, mena alare pilotak badu, badu bere lekuan mm. eh? bere leku handia, eta bai, bai plaza, trinketa, ere beti erabilia da, eta eski da ikuste esarako bestetan ere bai. gitarauean pilotaren indaja. Eta, uste egi... beste egik baden olako... Hainbeste pilota partida bai. eskuska, bai. errebotea, joko garbiko partidak badira ere, bai. ez pasakakorik eh, baden. bi, ba- plaza badira geninat Bai, bai, bai. Hori bai, bai. berriki jakin dut nik... Bai. Uh, plaza, erriko plaza handena. Bai. Eh, errebotea, erretun, ansaran erretun demezela, errebotea. Gero bada plaza, errebotea nartzeko. Gero bada luzia nartzeko, erreboteko plaza. <laughs> bai, hori uh, eh, omordian, gibeleko aldean, bai, beji berri, fe, berri, Badakiago dena ba. Emaitzak ez direla ba, eta horrekin bukatuko dugu behar da, zenta intza hemen dugu isisila, eskala, eskala daz mintzatu behar da, baina ezkesa intza, zuretako izan dira gara. <laughs> Izanen dira gero, segunen eh, zilandek ere baituela, eskala da maite baitu, bai, bai, bai. Eh, finitzeko, badakite emaitzak ez direla zure... Eh, zure uh, ari gogia, pilotan. Baina, bat dira hor pilotari gazteak heldu direnak edo Ha, ba, ba, ba, egan Bai, ados. <laughs> Banekien, ba, olako, olako emaitza bat, eh, olako agapustu bat zean zela. Telefona ari da daika, orduan, hainiz behar da, sarako arduradun bat, eta ah, <laughs> ez direla baten laro goi baina askoz gehiago, <laughs> eta ba, olakotan... uste gehiago diren, ne, eh, baina, obeda azpitik Eta olakotan, ara, baduku norbait eh, telefonoan, atxaldeon? Atxaldeon? Leon, eh, hemen edoar eskutari. Bai, eduar eskutari, atxalde hon. Bauzu, bai, galdera bat, oar bat, edo zer duzu? Ez, eh, galdera bat egiteko alianderi, bon, eh, Elduan arrumatean uh, izanen da bilkura importante bat uh, eskolegiko oligan, ez dakit aliandek uh, eh, jakinean denez, da uh, geroari buruz nola antola xapelketak, uh, bereziki eskolegiko xapelketak, eta biharen aldera bat ere izanen da, nolaz, nola egin uh, berezkoen jauzazteko eta iganazteko. Odean, uh, lehen alderanako hori dut neho arpena, anitzek aipatzen dute lehengo sistemarat uh, etortzeko, beraz... Uh, eginez uh, eh, xapelketa demoran, uh, pentsu dut uh, eh, alianek parte hartu duela hori demoran amatar zelarik, eta gero... Uh, uh, berezkoekin? Ez, ez, ez, uh, Lehen maila eta biheren maila. Ah, lehen maila, biheren ah, ba, maila. Ah, Barreiak baziren uh, ah, uh, de heldu zen, eta ene ustuko azteko hobekio egina ziren gauzak, eta pilotarik hobekio ari ziren, ero, ez hobekio ero. Hobikio sirioski, ari ziren enustuko. Ara, eta eh, dira zazpi sorti urte eh, egiten dira mutxo luzeatzu, uh, eh, ero, bat, ero pare garen kontra, eta lehemiak bakarrik final erdietan. Ordean, uh, zer dio alianek uh, bi hmm. Zoina hobena, zoina gastuena. Ara, untsa, bezker mida, eduak egorekin parte harturik, egon, bai, janderen agapostua guai emanen baitu, jande zer diozu? Bo, eh, lehenbizikoa lehenik uh, barraietaz, uh, nik uste dut, uh, nik ere nahiago nuen lehengo sistema, Baina noaikoak ere badu berea, egan nahi du bigarren mailako xapeldunak igaitia. Eta nik uste biak uztartzea ez ditatekera gaizki. Egan nahi behitu, barraiek emaiten duten indarra da, urte hortan uh, formandienak, ungidienak badute santzai geiteko eta xapelketa lehen mailan iteko, eta gertatu izan da, bigarren mailatik abiatu eta lehen mailako xapeldun ateatzea, holako gertatu izan dira. Orduan, urtean berian santza hori emaitea barraiatik, eta gaina aukera gehiore, ere, gora bera gehiu izaiten da, ez dira bakarrik eh, bi finalista jaskoak baizik eta uh, eh, multxo bakutseko lehenak uh, joiten dira. Eta lehen mailako eman dezagun edo iruta bigarren mailan behin da, eh? lehen mailako uh, aulenak edo forman ez horiek uh, jausten dira bigarren mailan iteko xapelua. Baina, Aldi eta gertatzen alda lehen mailan, beraz, hasi xapelgoa eta bi mailako xapeldun gertatu. E, hori ez dut uste, bai, bai, bai, bai, eta ba, seurki, seurki, bai, <laughs> bestaldera, bai, bai, noski. Ere, bai, bai, ere, bizentzutan. Ere, bai, bizentzutan, ahont. Eta gero aldi berian, bigarren mailan urte hortan xapeldun ateatzen dena, zergatik ez, hori ere, eh, finalea irabazi eta gero ondok urtean berriz hasi behar du bigarren mailan, pena da, zendako ez sari hona eman. Eta biak ustartzea, eta, ba, eta, eta altzaio lehen mailan hasi, bigarren mailako xapeldunari, Eta urte hortan beren jaustea eta berriz uh, bigarren mailan egitea. Baina zuzen, zuzen eta xapel, da. Eta xapeldun izaitea bigarren mailan eta lehen mailan jokatzea ondoko urtean. Hori da, bai. Biak ustartzia. Bo, hori. hori zen, eta o... bigarren galdera? Bigarren azen oaiko multxo, multxo handiena. Berez, bai, berezkoak eta amaturak. Ez? Ez, ez, ez. Ez, Nik uste, buruz buruka iten dugu bezala edo bidan azka, sortziko bai. multxoak edo, edo zazpikoak oh. Ah. kasuntan. Eh, partida hainitzeldu da eta gero aipatzen zuen bi bakerrik finale erdietara bai, bai, bai, bai e, gustatzen zait alare multxo handiak eta partida hainitz egitearena, gehiago gurutatzen baita, elgarren kontra, Minan gero behar bada, uh, bi lehenbia bakarrik ateatzea hori eh, sobera zogotza da, eta iten alitaike lehenbiak uh, eh, final erdietan, eta behar bi eta irugarrenak final bai. batzuetan, edo santza gehiu eman, hasteko beiti jausten ez direneri, sailkatzen diren guzieri berriz itzuli bat eman, hori zaiten ala bertze formula bat, adibidez. Eh, ara, gero egia da luz, luzatzen duela pixka bat txapelua, behinan... Eh, denak neuktu behar dira, eh. Egan da Alfaro, bakatko zu baina intza etxak dugu hemen ondoan, goitatzen ari da, <laughs> ah, bakizu goiti joiten den eskalada, zenta eskalada egiten du. Ba, jautxiro behar. jautxi behar <laughs> du, ere behin gainan eta, ez berekin eh, tuki behar dugu aipatu, eta, eta denbora haintzina doa, eta beraz, uh, pausaino bat egiten dugu, eta istante Eskaladari lotzen gira. Garaziko futbol zelaian dira, markoaren amazazkia da, atxaleko iruak dira. Egungo matxean ariko dira. Alde batetik, Variete Club de Franceko Isarak, Bixentel Isarazo, Robert Pires, Antoine Cambuaje, Dimitri Yajvili, M. Eta beste aldetik garaziko lehango artistak, Manez Ibargarai, Frank Azkerrain, Gilbert Jorregi Berre, Herbe Luengo. Horiek denak eta beste kirolari ezagun handala bat dutxu futbolean hartzeko, martxoaren amazazpian igandearekin, ahatsaldeko bi horrenetatik goiti, denak garaziko futbol zelaian, sartzea bauzta eurotan, integrazio bat alde! Jokozkampo aintzina doa pilota ipatu ondoan eskaladari lot giten Ara bai, pilota luze aipatu dugu, eh? luze eta zabale jande alfarorekin, eta kasik eskaladarenako ez dugu lekurik, beraz berriz egan edizu da uh, intza, intza etxak, zenta aspaldi etzira mintzatu. Beraz eskalada aipatuko dugu, ez da hain ezaguna eh, eskalada, eta alta segunaiz uste baino jende gehiago praktikatzen duela, bereziki, edo azteko, bai Euskal egian hori uste duzu? Bai, Eh, uste duzu guk uste, fen guk, jende gehienak uste baino gehioa idela eskaladan? Bai, bai. Adibidez, ah. ipar euskal egian nun egiten alde eskaladan, nahi bat egin? Bidagain hasteko? Bidagain? Zuk nun egiten duzu bidagain? Ba ez dugu egan, bera bidagai koazira intzatxak, beraz egian egiten alde duzu eskalada, gero nik uste eh, bai baden... Bai, baden mojoa, eta gero... Gero joan behar da, hortik atera behar da, atxamaiteko... Iparaletik, bai. Bai, e, atxamaiteko kanpoko mugoak eta... Nafarroa joan behar da, gero bada... Um, Andoain uh, aldean, ere. Mm. Be, jandezuk badakit eskalada pixka bat egina izan duzu edo hasteko uh, entxatua, badira bai guneak eskaladatzeko? Ez dakit, uh, siberun bada inguruan ez duzu zautzen, bizikileku edeja uh, eta badira gauza intesgarriak egiteko bai. Ba, gero saran ere bada bera nahi zuretako nortu txiki Pilota plaza. Hori <laughs> mhm. da eskalada, egan pilota aski, eh, uh, bai, bai eskalada. Zer din duzu intza? bosturte. Mm Eh, zumat urtekin hasi zinen eskalada? Zazpi urterekin. Zazpi urterekin. Eh, izanen dugu eh, entzularen galdera bat, uh, galiten uh, duena, internetez duen galdera. Ze urtetan hasten alden eskalada? Tipidanik... Za, zazpi ez, bai, metipiago ere, berro da? Bai, bai. Bai, ma gero azira biski gora ibiltzen, bai, baina tazkaren zat... Bai, bai. bai. eskalada aparte, kirolaria zira? Bai. Ze kirola egiten duzu? Atletismoa. Eta ah. gero dantza ere. Zendako egiten duzu, ora? Zeta zakit kirol bat denez. Kasik jokozkampo guzietan, madugu <laughs> ez da hori, dantza kirol bat denez, eta dantza kirola bezala kontsideratu da. Kaldera nagusi bezala imerko dugu. bai. no, nola hasi zinen, nola lotu zinen? Uh, Konfiantzartu behar eta beraz uh, nire gurasoak jantzidaten azteko eskala da. Joan nintzen entxatu nuen, eta maitatu nuen, eta beraz geroztik eh, ez dut gaitu. Eta konfientxea eman dautzu, biziki? Uste dut baiet. Bai. bai, alde ortaik eh, kausitua izan da. Bai. Nun, nun hasi zinen? Bai honan. Bai honan. Bai. Ez bidagain. Ez. Zendako bai honan? Uh, eh, lehen bai honan bizin nintzelako, mm. eta beraz uh, zen. Mm. Kirol bakartia da eskala da? Baita ez, eta ah. ere bada mm, asuratzailea edo ezekin nola egitenen euskaraz. Bai, eh, egin handi Bai, eh, se urtatzen duena. <laughs> Sigurtatzailea. Sigurtatzailea. <laughs> Sigurtatzailea, nahi du egan, suka txikitzen duena. Bai. Eh? Eta bera gabe, uh, bekakan gira. Hmm. pilotarekin uh, buruz baita, biak kirol bakartiak dira, baina ezain bakartiak azkenean. Bai. Uri da, be... Geo pilotan beste norbeiten kontra ari da beti. Beti bigi atziste ala ere. Geo prestakuntza bai, ere gana kolatza intxo Bai, eta bizitzeko kirola, bizitzeko maneraan ere, eh, behar da. Behar da, ere gure baitan, behar ere, eh, sikortatzailea, fe... Jakin behar duzu norden, eta... Hala, ezin duzu egin eskala da, uh, ezagutu gabe? Bai, baina, konfientza handia hemen behar diozu gara, zenta... Zeila da, ere, uh, ustean norbaiti, Feigotzen zira, zu, eta ilortzen bazira, eta ez bat duzu egiten, be, zer nahi egiten aldo, beraz. Uh... Arriskutsua da, kirol, kirol bezala? Zorain ez. badira... Mm, Zanak ez? Ba, bada soka, aski, azkaja. Eta gero... Um, bof... Zaken ula den, eh, asuratzeko tresna... Grigria. Bai, grigria, bera. grigria, oan, berbara zalek ulertu dute, eh? grigria, nik ez, pertsonalki, baina bon, grigria. Grigria. Nik, nik egiten ditut paper baten gehinean stilo bat. Ah, ez da gauza bera. <laughs> Ez dut uste gauza bera. Horrekin ez du garitza suratuko. <laughs> Ez? Ah, ba, kasumak. Ah, <laughs> Elen sortzikoak ziren. Ez du, ez du Sortzikoak ziren, soka pasatzen zen sortziko bai, bai, bai, burdinazko batetik. Eta eskuz ah, behar zen blokatu. Eta gaur egun bada tresna automatikoki ik ez lasatzen ere. Horrek segurtasuna maiten du, bai. lehen etzena. Baina ez duk entzen, sokat e, eh, beste egian arau tiratu behar da. Bai. Ez bauk tiratzen uste marima diok e, eh, eh, luzean ebe erorikoan. kasik zera segurtatzailearen paperak papera, kasik eskalatzailearen bezain importantea da? Ha, ah, bai, bai. Zenta, bo, bai, beragabe, banik beldozat beragabe, zindut bakarkien, eta... Ba, batzuk egiten dute bakarrik? Mm, bai, me... Beho da goi mailan edo... Bai, me ez da kompetizioa eta hori dela ez da egiten. Mhm. Zer da bere eh, lana, ara, ziurtatzia, bairen egan nahi dut, eh, konkretuki, eh, zer egin behar du, zuk pareta bat igu edo irain egin zin? Zer egin behar du, dauz. Ba, behar nau, gero... Erortzen bazira behar du... Berdu... Beraz, azpian da. Atxiki... Ah, ah, bai, atxiki ah, behar du soka, bai, bai, eta... Um, gero zer egin behar du be lagundu, blokatua behar naiz, edo lagundu, jan nun eman eskua eh, edo zangoa. Eta ala. Eta behar segurtat zailea duzu beti izuk? Ez, beti aldatzen da. Ah, bai. beti aldatzen da. Elkarte batian zira? Bai, haunia mendi. Ah, haunia mendi elkartea. Bidegaiko, bidegaira joatearekin, eh, elkarte <laughs> zaldatu da. Of, megin ditutir, uh, eh, Iru elkarte, egin dute eh, oksigen, bai. kaf eta orain hau naman mendi. Kaf eh, zer da bai Bai. Hmm. Ah, <laughs> ez, Ez, ez, ez, ez, iziukorri gabe. Eskalata garestia da, intza? Ez, garestia nola? Eh, Presioa ea... Materiala? Bai, materiala, kirola, berda materiala, berzu erusi... Bai. bai, bai ala ere, bai. Eta asoka, bai, garestia da... Bo, gero bada berda ere budrie, zakin nola egiten den euskaraz. Budrikoa. Gerrikoa. Ah, gerrikoa. Ados, hori da ez hartzen duzu bai. bai. bat. Ta, Bo bai, diro okan ere erosteko materiala eta... Baina zuk erosten duzu material hori? Eskalatzaile Nire gurasok bat zuten beraz eh, behitze erabiltzen dut. Ados, baina hor eh, gazte batek nahi badu hasi eskaladan, behar du erosi material guzti hori? Ez bortzaz, ez elkartean badira... Alokatzen alda behar bada edo... Elkartean badira akustatzen dituzte bai. bai. Beraz, zure burasuek eh, egiten zuten, edo egiten dute beti? Egiten zuten. Ados, bai eta ikusi dute... Irino batekin eganez hori ezin dute gehiago egin. <laughs> Zaharegiak dira. egan eh, dugu zer, adin behar zen, baina eh, zer, <laughs> zer urtetara ino egiten alda, ez da ah, bai. mugarik, untxabari mada. Ez mugira, ez du mugarik, ez... Eh, mm. Da plaza beraz, uh, egiten duzu nahi duzuna, uh, gero berdin zaigu, nun arte igotzen ziren, zinez plaza jaren zat. Pentsatzut, badirela eskalada forma desberdinak, bidez egiten dena, barnean egiten dena, eta gero, ze forma desberdin bada eskaladan? Badira, nah, bada, egiten dena, barnean egiten dena, eta gero, bada, egiten dena mulinet, da soka deia, deia emanada da lo Zekin hori egiten den. Lekukua. Beharko dugu iztegi, iztegi eskaladako, eh. eskaladako euskaratzko iztegi. Eta gero bada buruz egiten dena. Buruz egiten dena, gana bai, eta? Ehm, igotzen denak du soka guzia. Eta berak du igotzean eh, soka emaiten. Eta horrez du behar segurtatza iderik? Bai, behar du inkas erortzen bada txikitzeko. Bai. Baina beldu egiten du horrek. Hori da zailena? Niretzat bai. <laughs> bai. Eta gero bada ere eh, bada ere uh, eh, segurazki da, mina abi, abiadurazko eskola da? Bai. Nogi gaiten den fiten, nog... Eh, bai, bai, hori bada ere. Olako zak badira? Bai, egiteko. Zuk, egiteko da? Hemenik <laughs> ez ez bat emaite lehiak eta beraz... Ez, bai, patuko du gero, zenta parte hartuko duzu lehiaketan haste buru guntan, uh, ahmi ahman lehiaketan. nahi nuen galegin eskala da, zer da, plazegaren dako? Niretzai bai edo kompetizioaren dako? Niretzat, eh, plase jaren zat, gero batzuetan kompetizioa, kompetizioa, beti hori. Ez izu deusak hartan kompetizioak? Deus. <laughs> Zena koiten duzu orduan igan duntan? Mm, ikusteko nula den. Lehen aldia izan da? Ez, me duela aspaldi ginitut bi, me tipitan, tipitan. Tipitan ere badira kompetizioak tipien dako? Bu, bai. me ba, da zazpiortetik goiti. Janik badira kompetizioak? Bai. Ados. Um, Estan dugu, eh, armiak ma, erran duzu, uh, beraz, ze forma da ezberdin badira, kompetizioan, eh, badira disiplinak eskaladan, hor aipatuta abiadura, abiadura edo... Uh, en fait, dena egiten da badira bada blokea. Bai. Antzi dut hori egitea, bada da... Um, metroko um, bloke bat, janean dugu. Eta... Um, mm, azira bat, azira lotua. Eta egiten dituzu... Um, Ez zira lotua, beraz, erortzen bazira, lugera. Be, ben ez, bada eta pixalo bat. Bai, bena, bai, bai. lugera, no, eta bai. tapizera. Bai. Eta horrekin... Da hor segutatza ez, eh? Ez. Bakarrik. Eta gero, ba, zakin nola reiten den, me reiten alden, tira... Kalegin e eh, janderi kodaki. Ez, me zakin nola esplikatu. Ah. Uh, ba, ira prizak, eta hartu, ba- hartu behar dituzu kolore ah, batenak. Ah, ados. Eta beraz... Ibibide bat jaenik entzinetik euh, bai, egina. Piskat kastet bat bezala. Bai, bai. Baina eskaladan. Ados. Eta bestena, zuk bauzu pareta eta zuk ikusten duzu uh, zein den ibilbide oberena zuretako. Badira koloreak lehiaketan hori egiten da oso. Ados, koloreak. koloreak uh, Zerako da, egin igana arazen zaitu, ezkerretik, eskuinetik, eta holako... Bai, hori da, bai. bai. Eta gero, bat dira, behar da, esplikatzen duzu, eh, hainitz entzun ditugu goimailakoak e, eh, sortzia, sortzia plus, behatzia, behatzi zer da hori guzia? Dira... Um... Berak iten dituna? Hau, <laughs> Hanna, ah, menik ez, ez? Eh. Ez? Zuk ez dituzu egiten? Nusia, bika, inezeba. Ah, mailak dira? Bai, mailak sortzi, ah, bizki zaila da. Eta gero joaiten da, uste dut, uh, irutik. Irutik da, aski erresa, bo egiten dutena. Ados. Eta gero joiten da. Eta zer da diferentzia iru eta lauaren artean adibidez? Lau eta postaren artean? Gorago joiten zira? Ez bortxaz, ez, ez agora tasuna dira prizak. Prizak gutiago? Edo ez bortxaz gutiago, baina orkunago. Ados. Uh, bai. Hmm. Fisikoki zer da, zer doain behar dira eskalada egiteko? Zangoak. Behar dira bizango? <laughs> e, eh, zangoen, bai, muskuluak eh, zangoetan. Zangoak dira gehien eh, galdeginak eskaladan? Bai, bo gero eskuak uh, paretaria txikitzeko, me bon. Indar gehiago iten duzu zangoetan, eskuetan maino? Normalki gehori egin da, bai. No, zendako, <laughs> zendako, normalki zendako, zendako, zendako, batzuk ez zendako, zendako, edo... Zangoetan bortzatzea, eh, eta gero usu jendeak eskuetan, dena eskuetan, eh, besuetan bortzatzen dute, eta gero mindute, hainit hainit bai. zangoekin lan Pilota bezala. Na, <laughs> ba, pilotan. Ba, ba, zango behar dira, eh? <laughs> Ba, pilotan ba, ere behar dira zango. Ba, hobe, ba. biak, ba, biak, ba. eskaladan ere biak. Bina, egia da, eskaladan, eh, naturalki edo eh, eskuekin dugula mm. indar eta ni ere beti ibili izan naizarik, hola, eta bere alako gortzen dira besoa intzinak, eta mainan, goratasunak ere, neri behintzat belduk, belduk biskaten maiten, eta horrek egiten du ere. Prezeskin enuen, galegin, goratasuna, intza. Izaitea irumet jotan, eh, laumet jotan... Eh. <laughs> Ez da kaldera bat, ba- agazio nahuzu. <laughs> Eh, pareta, <laughs> artifizialetaz gira hor, edo aizira ere naturak eskaini paretekin edo agoketan edo... Artifizialetaz gero. Mm Kampuan ez, ez, duzu sobera egiten? Hor, otzarekin ba, bai, ez. Bai, neguan ez, baina udan. Ez, ez, udan edo... Oh, bai, bai, ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bizkion gida. Mm. Naya godot kampoan barnean baino. Ouais. E yandek e, aipatu toki hori argibel natura... Bai, kampoan da, e, bai, bai, Gero bidarein berean ere badira pareta batzu, eh, jikabazterrean eta, baina eh, argibel zinez handiagoa da, eta eskaintzen du sekulako ibilbidean dana eta eta maila guztietakoak eta bai. Aipatu duzu beraz eh, fisikoki izangoak direla importanteak. Eh, gero eh, burua ere importante da. Bon, bat goratasunan izaitea, baina pixka bat jakitea zure preseski zure muskuluak ez tinkatzea, pixka bat Bai, bai, bai eta zinez buruari segitu behar duzu nahiz eta beldur jukan do pixkat beldurra gainditu behar da. Beldurra bada? Uf, bat usta bai. Goratasunaren gatik edo batzutan uh, eh, pareta, bo, artificialetan, pareta laulaua da, baina batzutan, uh, mendian bezala, uh, ahokak, piskat, uh, batzutan da. Eta beraz, zinez, beldur batzutan, baina buruarekin, erra merduzu, segitu behar dut, naiz nez behar eta gero untxa kalkulatu baduzu ze e, eh, nundik pastuko ziren eta eskalatzaile on batek ditu zango unakukan ados baina gero jakin behar du adibidez be, orain behar dut zango hemen ezagir eskua hemen ezagir hemen ordez e, bai. Bai, nola lantzen da hori Ebe hain zinetik ikusten duzu pixkat pareta, eta irakurtzen duzu pixkat. Ah, bai. Giten hain zinetik hor pausatuko dut eskerra, hor eskuina, Hala. Zor aliz hastean adibidez entrenatzen zira edo egiten duzu eskala da? Mm, bi ordu hastero. Bi ordu hastero? Ah, ez da inbeste, ere ez? Ez. Ez dugu denbora initzintza, ahmi ahma ipatuko dugu, bai. igande untan da, bai honan, bai. no kantolatzen du? Uh, Bai, dakit nik egan handizut, oksigen, beraz, hau bai, nia mendik, eta bai, zuk egin zuen eh, lau talde horiek, ez da lehen aldiak, asik urte guzti zantoratzen duten lehiaketa da. Eh, zuk eh, zertan parte hartuko duzu? Tenetan. Nola pasatzen da lehiaketa? Lehenik badira, mm, bai, igo berdirenak maila, nahi duzu maila hartzen duzu lehenagotik bako izena eman, nahi dut mailau eta mailau, edo... Izena maiten zu, gero egiten zira ikustera pertsona bat eh, be, zaila. Eta egiten diozu, bon hori nahi dutigo, hori hori, baina portsaz buruz egin behar duzu. Eta gero punduak irabazten dituzu. Gero jo merzira blokeak egitera, horre punduak irabazten dituzu. Eta finalan bazira egiten duzu um, abiadurezko Erraiten zurerik buruz egin behar duzu punduak irabazteko, zer da hori buruz egin behar duzu? Uh, zuk duzu eman behar. Ados. Eh, eta... Bakarrik egin behar duzu? Tipiak egiten dute, eh, deia atxikia da suka, baina uste dut uh, amar urtetik goiti, zuk duzu, ba, buruz egin behar duzu, zuk duzu eman behar suka, eta la... horrek puntuak ematen ditu, gero beraz bauzu blokea egin, horrek ere puntuak ematen ditu, bai. eta gero? Finalean bazira egin behar duzu abiadorezko lasterketa bat. Ha, ah, bai. Ba, Oan pasen da hori abiadorako lasterketa bat? Be, bigira. Telebistan ikusten nuen behin aski e, impresionantea da. Bigira eta dira mm, bi pareta me prezak pikain, fe, berdin berdin emanak dira. Eta ego behar duzu be, lehena arribatzen dena irabazi du. Eta hor buruz edo... Ez hor eh, diaz mulinat delako. Mulinet. Eh, Sokarrekin. Gana baita? De, eh, baita batean soka jaranik jokaren ahokaren puntan da eta berri zeldu ire gehirat, behaz asuratu eta buruz egitean soka gehian duk, eta ibilbidean zer badira lopide batzu, euskari batzu, eta igo arau, klak soka behar da horietan sartu. Batetik bestera, eizkasik asuratu. Ados. Iru metrako jauzia iten edo, lau edo bost, uh, ara, ahisku gehiago da. Eta gero intza beraz finitzean kondatzen dira puntuak, eta puntu gehiagoak dituen du. Bai. Eta zer da irabazle bat, edo mailka bat dira irabazleak? Edo... Mm, mailka, fe, eh, bat dira adibidez uh, kadet, ezekin dola gaiten, eh? Gazteak. Gazteak, bat dira neska eta mutxikoak. Bai. Eta, Berlin eskata mutikontza? Ez, ah. ez. alde batetik neskak, gero mutikoak, eta gero uh, eh, maila guztietan eh, neskak alde batetik mutikoak bestea, eta da, bai, badale nabi garen da, eta ez abar. Hmm. Ez enitzintza, fite-fite, zel buru izan duzu igandean? Ezagutzak egitzea, denen artean. Eh. Ez, irabaztea, edo... Ez, bate. Bate. Plaza gartea. Zeten horretan? Zortziak eta erdi. Goizean, igande goizean, baionan uh, eh, zipen, zentu kroan. Zaila izanen da. Zaila izanen Ezker mila gurekin egonik, bai jande alfaro eta bai eh, beraz intza etxarre eskalatzailea eta pilotaria, santzon biek, biak igandean eh, ziste, eta Kristof zurekin bukatzen dugu itzorduekin. duekin. Bai, eta behigandikuekin eh, konformatuko gira, erganez, e, eh, igandatxalian, iru ontan rugbia emanen dugula maule bokaletar nosi, eta bost ontan, eian de alfaroren finalerdia, antion amuleten kontra armendaritzetik, atxaldeko bost orenetaik eh, goiti, besterik ez, izan untxaste buruan, agur agur Ah, eta justu agurtu intzin marie inez, istantian gurekin, eta ondaiziera.